ένα πρόβλημα στο όλο ραντεβού, γι' αυτό και καθυστερήσανε. Μας έχουν μείνει 35 λεπτά, να δανειστούμε για κάποια λεπτά από τους επόμενους συντελεστές. Ε, όπως είπα και πιο πριν, μαζί έχουμε τους ε, από τη Γερμανία, που πούνε και τα παιδιά ένα hello. <laughs> noch nicht. Μάλιστα. Ε, eh, να πούμε κάτι για το συγκρότημα. Είναι η πρώτη φορά πιστεύω ότι έχετε εσείς στην Ελλάδα. Ε, the first time ε, they come here. Ε, θα κάνετε μια συναυλία σήμερα και μια την Κυριακή στο βιολογικό από όσο ξέρω η συναυλία στην Αθήνα έχει αναβληθεί. Ε, πείτε κάτι για, και για την πρόσφατη κυκλοφορία στην οποία θα αναφερθούμε στη συνέχεια, αλλά και κάτι για τις ε, προηγούμενες που έχετε βγάλει. bis jetzt herausgegeben habt, LP oder Single oder in der Vergangenheit und jetzt und in Zukunft. Ja, wir haben ähm, ein Tape 1988 rausgebracht und äh, zwei EPs mhm. und die Split mit Naftia letztes Jahr. Mhm. Und seit 87 ähm, haben wir die Band und seitdem bringen wir alle zwei, drei Jahre mal was raus. Seit 87? 87. Mhm. Und Ziel ist es, äh, jetzt im Sommer eine neue LP zu machen. Äh, dann eine, äh, keine Split, sondern eine eigene. Mhm. Ε, τα παιδιά έχουν βγάλει μέχρι τώρα μία κασέτα, ε, δύο δίσκους, το είπε. Ναι, δύο σύγκλα, δύο σύγκλα. Δύο συγκλάκια και το split με τους Ναυτία. Ε, στο μέλλον, in ε, die ε, Zukunft. da wollen wir in, im Sommer, wenn wir bis dahin mit neuen Songs fertig sind, ε, eine ganze LP aufnehmen. Ε, θέλουν να βγάλουν ένα συγκλάκι το καλοκαίρι. αυτά. Ε, μήπως ε, ξέρουν κάποια παραπάνω πληροφορία να πούμε γιατί αναβληθήκαν οι συναυλίες στην Αθήνα, αν όντως έχει γίνει κάτι τέτοιο. Habt ihr eine weitere Information, warum das Konzert in Athen nicht stattfinden wird? Warum? Ja, also an dem, an dem Tag, also am Montag sind wir gekommen Und da war es so, dass äh, wir gleich gehört haben, was am äh, letzten Freitag in, in, in, Athen passiert ist, dass halt ein Faschist äh, einen Konzertbesucher da äh, angegriffen hat und dass der bis jetzt ähm, die, die, Situation noch unklar ist und dass äh, aufgrund dieser Situation für das Wochenende wahrscheinlich Demonstrationen oder in, Sachen in der Form geplant sind. Und ja, dass es äh, eine Frage ist, wie der, wie sich dann weiterentwickelt, ob wir überhaupt spielen oder, oder wenn dann nur Samstag. Aber ja, soweit wir wissen, ist, das Freitag das nicht stattfinden wird. Η συναυλία στην Αθήνα έχει ακυρωθεί ε, λόγω των γεγονότων των τελευταίων. Ε, όπως είναι γνωστό ο φασίστας που χτύπησε τα δύο παιδιά έξω από την Αλκαμένου. και επειδή έχει οργανωθεί για την Παρασκευή ε, και η κατάσταση είναι γενικά κρίσιμη ε, υπάρχει ένα ερώτημα, υπάρχει περίπτωση να παίξουν τα παιδιά το Σάββατο στην Αθήνα, αν και δεν είναι ακόμη σίγουρο. Μάλιστα. Ε, έχω αναφέρει και ήδη άλλες δύο φορές ότι σήμερα τα παιδιά εμφανίζονται εδώ πέρα στην, ε, στη Βίλα Βαρβάρα και την ε, Κυριακή στην Θεσσαλονίκη. Ε, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι σε σχέση ας πούμε με τα τραγούδια σας, ε, κάποιες πρωτοβουλίες που έχετε πάρει σαν ε, συγκρότημα, σαν ε, μέρη εμφάνιση, σαν τρόπο δράσης γενικώ σαν ε, συγκρότημα. Könnt ihr etwas sagen über mh, die Band, über mh, die, die, den Fall? So. Mhm. Mhm. Den, äh, die Historie von der Nein, nicht die Historie, so, die, so einige vielleicht politische... Mhm. Einstellung, Einstellungen oder äh, Verantwortungen, das wir ähm, angenommen hat. Ähm, äh, die, die Lieder, mhm. also so eine. Äh, ob wir eine Aussage haben oder ja. warum wir die Musik ja, machen. Ja. Also ihre Einstellung. Okay. Soll ich das wieder? Mhm. Okay. Ja, als wir halt äh, 1987 angefangen haben, Musik zu machen, gab es verschiedene Gründe. Also zum einen war es, weil wir selbst seit ein paar Jahren in der, in der Punkrock-Szene äh, waren und das uns interessiert hat und es für uns äh, der ja, Punkrock der beste Ausdruck war, äh, ja, äh, Wut und, und Hass auf äh, die, die, bestehenden Verhältnisse auszudrücken. Das aber zusammen in, ja, ein, als einen kulturellen Ausdruck. Und da haben wir versucht von Anfang an, äh, die Texte halt nicht nur, äh, äh, da hatten von Anfang an die Texte eine hohe Bedeutung. Äh, da war es uns wichtig, dass wir Stellung nehmen zu, äh, ant, äh, zu antifaschistischen Themen, dass wir klar machen, dass Hardcore oder Punk für uns ein Teil einer unkommerziellen, äh, selbstorganisierten Szene ist, die nur funktionieren kann, wenn viele Menschen Verantwortung übernehmen in äh, besetzten Häusern, in selbstorganisierten Zentren und äh, so anfangen, das Leben für sich selbst in die Hand zu nehmen und nicht nur zu konsumieren, sondern selbst zu äh, kreieren. Und äh, es ist so, dass wir das versuchen in unseren Texten auszudrücken, aber auch äh, oftmals ist es so, dass die Texte nicht verstanden werden, weil es sehr laut ist, die Musik. Und deswegen verteilen wir Textblätter auf, auf den Konzerten. Äh, englische Übersetzungen haben wir leider noch nicht, deswegen haben wir auch keine mit. Aber in Deutschland ist es so, dass wir am Eingang die Texte auslegen, damit die Leute darüber in der Auseinandersetzung mit den Dingen, die wir sagen wollen, äh, beginnen. Ja. ξεκινάει. Ε, η μπάντα έχει ξεκινήσει από το 1987. Ε, ξε, διάλεξε αυτόν τον τρόπο για να εκφράσει συναισθήματα με το punk ε, γιατί θεώρησε ότι αυτή είναι η καλύτερη δυνατή έκφραση ώστε να εκφράσει την οργή και το μίσος για όσα γίνονται στον κόσμο ε, όσον αφορά την, ε, τους ε, φασίστες και ό,τι μας ενοχλεί αυτόν τον καιρό τέλο πάντων. Ε, επίσης θεώρησε ότι το hardcore και το punk ε, είναι ένας τρόπος είναι μια μουσική που ανήκει κατά κάποιο τρόπο σε, στη σκηνή που ο κόσμος παίρνει τα πράγματα στα χέρια του, αυτοοργανώνεται και τίθεται ενάντια στην κατανάλωση και αυτό προσπάθησαν ε, και προσπαθούν οι Κραουατσέλη να εκφράσουν στα, στα κείμενά τους. Βέβαια αυτό που λένε ότι επειδή η μουσική είναι πολύ δυνατή και ο κόσμος <laughs> δεν μπορεί πάντα να καταλάβει τα λόγια στις συναυλίες, στη Γερμανία ε, δίνουν ε, στην είσοδο των, των συναυλιών τα κείμενα ώστε να, να περνάει και κατά αυτόν τον τρόπο το γραπτό λόγο, ας πούμε, το, το νόημα των κομματιών τους. Also Hardcore und Punk ist für uns direkt verbunden mit einer äh, politischen äh, äh, Kultur und politischen Überzeugung. So, das kann nur äh, funktionieren in, in diesen besetzten Häusern, in selbstorganisierten Zentren. Also dieser ganze MTV-Hardcore hat, nicht, äh, hat nichts mit Hardcore zu tun. Es ist nur eine, äh, nur eine Mode oder ein, eine neue Möglichkeit, Profit zu machen. Das ist aber nicht der, der Hardcore, den wir meinen. Unser, der Hardcore, den wir meinen und den ihr meint, den die Leute von Villa Varvara meinen, ist, äh, lebt nur von, se- von, von seiner Wut gegen die, gegen die Verhältnisse als musikalischer Ausdruck. Ja. Ε, διάλεξαν, συμπλήρωσαν κάποια πράγματα για το punk και το hardcore, ότι διάλεξαν αυτό το τη συγκεκριμένη έκφραση, τρόπο έκφρασης που δεν είναι ούτε εμπορικός, ε, ούτε έχει ε, καμία σχέση με το MTV, ε, το hardcore στην MTV που προβάλλεται τόσο συχνά και τόσο σαν μόδα, από που βγάζουν φυσικά μεγάλα κέρδη όσοι ασχολούνται με αυτό, αλλά αυτοί έχουν, έχουν να κάνουν με καταλήψεις, ε, αυτόνομα, αυτόνομους χώρους και στέκια ε, που είναι ο μόνος τρόπος για να εκφράσουν όσα ακριβώς θέλουν. Ναι. Από όσο ξέρω είναι οι... φέτος θα κάνουν την ε, τρίτη τους περιοδία. Θέλω να ξέρω άμα ήταν τα ίδια μέλη από την αρχή μέχρι τώρα και άμα έχουν αποκτήσει κάποιες εμπειρίες μέσα στις ε, σε αυτές τις περιοδίες που έχουν κάνει, στο οποίο να σκέφτονται και να αντιλαμβάνουν τα πράγματα κάπως διαφορετικά ή να έχουν επαλαιθευτεί όντω ε, κάποιες σχέσεις που έχουν κάνει οι ίδιοι σαν μέσα στο συγκρότημα ή κάποιες σχέσεις που έχουν κάνει με ανθρώπους που έχουν έρθει σε κάποια επαφή. Το τέσσερις τα τριτη του Ατασία Μάχτ, macht, Γιώργος Und äh, so Und ähm, also welche ihre äh, Erlebnisse. Erlebnisse so. <clears throat> In der Lauf der Jahre. Hast du, was, mhm. was meinen mittlerweile die, erzähl, erzähl mir das <laughs> mit den Touren und dann mit dem Satz auch erstmal. Das ist mittlerweile die vierte? Nein, nee, das sechste. Die, acht, das ist die achte Tour. Acht. Also wir, wir machen mittlerweile die achte Tour und die Touren werden in der Regel selbst organisiert oder über Bekannte und Freunde, die zum Beispiel im Ausland wohnen. Μμμ. Ε, αυτή είναι η 8η περιοδία που πρόκειται να κάνουν. Γράψτε λάθος να λέμε. Ναι. Ja, und Er- Erlebnisse gibt es dann natürlich viele. <laughs> Aber in, in der Regel ist es so, dass wir in, in, in Squads besetzten Häusern oder, oder in Zentren spielen, die von den Leuten selber gemacht werden. Ähm, Seid ihr die, dieselbe äh, von Anfang an bis jetzt? Das ist dasselbe Nicht, nicht Line-up. ganz. Wir hatten kurze Zeit einen zweiten Sänger, aber der ist äh, weggezogen aus unserer Heimatstadt und deshalb ja, ist er einfach nicht mehr dabei. Aber sonst immer die gleichen Leute. Ε, είναι σχεδόν τα ίδια άτομα με την αλλαγή ότι είχαν ε, έναν δεύτερο, ε, δεύτερο τραγουδιστή ο οποίος ε, αποχώρησε από το group. Und äh, vielleicht eine Sache zu den, zu den Erlebnissen, äh, die, <laughs> zu, zu, den Erlebnissen, die Ob wir. Ja, etwas mehr gelernt haben. Ja, ja. Während so also diese Beziehungen in den besetzten Häusern. Ja. Ich denke, man macht die ganze Zeit Erfahrungen, praktisch jeden Tag auch auf Tour. Irgendwie macht man wahnsinnig viele Erfahrungen. So. Mhm. Auch wahrscheinlich auch gerade auf Tour Erfahrungen, die man sonst nicht so machen würde. So auch was Zusammenleben angeht oder was auch das betrifft, dass man andere verschiedene Städte kennenlernt und verschiedene Kulturen und verschiedene Formen von Kulturen mhm. kennenlernt. Mhm. Da macht äh, Tour ehm, καταρχήν είναι φυσικό ότι σε όλες αυτές τις περιοδίες και τις σχέσεις μέσα από τις οποίες έγιναν πραγματικότητα αυτές οι συναυλίες, δηλαδή μέσα από την αυτοοργάνωση, ε, τα παιδιά έχουν μάθει πάρα πολλά πράγματα ε, πόσο μάλλον όταν χρειάζεται να γνωρίσεις ένα καινούριο εντός εισαγωγικών ή και εκτός πολιτισμό, ένα καινούριο κόσμο, καινούριου ανθρώπους σε διαφορετικές χώρες. Ε, α, ας συνεχίσουμε. ας συνεχίσουν τα παιδιά. Okay, eine Ergänzung. Mhm. Und zwar äh, ist es so, dass, also ich, kann, ich spreche jetzt für mich, aber ich denke auch für, für die anderen, ist es so, dass dadurch, dass wir mal angefangen haben, ja, Punk- und Hardcore-Musik zu machen, dass wir dadurch Äh, die Möglichkeit hatten, äh, in äh, verschiedenen Städten zuerst zu spielen und dann anzufangen, in verschiedenen Ländern zu spielen. Und dass also uns, uns auch klar ist, dass es ein ganz, ganz großes Privileg ist und wir auch glücklich sind, dass wir die Möglichkeit haben, über Musik so einen internationalen Austausch machen zu können und darüber äh, zu, äh, zu lernen und zu sehen, wie, wie zum Beispiel äh, hier in Thessaloniki die Leute das besetzte Haus organisieren. Und dann haben wir die Möglichkeit, in, in, in der Schweiz äh, besetzte Häuser kennenzulernen und so mitzukriegen, äh, wie Menschen ihre ja, Träume und Vorstellungen in, in, ihrem jeweiligen Leben versuchen umzusetzen. Und da, da sind wir jetzt, sehr glücklich darüber, dass wir die Chance und die Möglichkeit haben, das mitzukriegen und äh, vielleicht auch den, äh, mit durch ein Konzert dann immer ein bisschen was zu geben. So vielleicht äh, Kraft und Power für äh, und auch Spaß oder, oder wie auch immer so. Und das äh, über diese siebeneinhalb Jahre Musik, die wir machen, ja, sich für uns grundlegend unser Leben äh, geändert hat, weil wir die Möglichkeit hatten, Dinge zu sehen, die wir sonst nie gesehen hätten. Wir würden sonst nicht hier sitzen, wir hätten sonst nicht griechische Freunde, wir hätten sonst nicht äh, Freunde aus Norwegen und von, von überall her. Und das ist also und das ist das ist eine Sache, die für uns hardcore ausmacht, diesen Internationalismus, mhm. dass das möglich ist. Mhm. Äh, όλα αυτά βέβαια είχαν ε, κάποια εξέλιξη, δηλαδή πρώτα ε, ξεκινήσανε να κάνουν ε, συναυλίες στη χώρα τους, στο, στο, στο δικό τους ε, μέρος και μετά αρχίσαν να βγαίνουν περιοδίες σε διαφορετικές χώρες ε, όπου φυσικά άρχισαν να, να ζουν ε, ε, καταστάσεις τις οποίες φυσικά δεν θα μπορούσαν να τις δουν να τις ζήσουν ε, στο μέρος τους και είναι βέβαια πολύ χαρούμενοι που μπορούν να έχουν αυτή τη δυνατότητα να κάνουν αυτό το πράγμα να γνωρίζουν κόσμο, να έρχονται σε επαφή με καινούργια άτομα να, να χρησιμοποιούν τέλο πάντων σε εισαγωγικά βέβαια την μουσική σαν μέσο επικοινωνίας και να κάνουν φιλίες ε, γενικά στην Ευρώπη. Αλλιώς δεν θα είχαν τη δυνατότητα, λένε, να δουν ε, πώς ε, στα διάφορα μέρη της Ευρώπης αυτοργανώνεται ο κόσμος και κάνει, προσπαθεί να κάνει τα όνειρά του και τις ανάγκες του πραγματικότητα. Ε, δεν θα είχαν την, τη δυνατότητα να κάθονται εδώ μαζί μας στην τοπία ή να δουν πώς λειτουργεί η κατάληψη Βίλα Βαρβάρα να έχουν Έλληνες φίλους <laughs> ή και Νορβηγούς <laughs> ε, ή και Ελβετούς. Ε, να πούμε κάτι για κάτι που αποσχολεί αρκετό κόσμο εδώ πέρα, το πόσο εύκολο ε, είναι το να βγάλει κάποιος από μόνος του κάποιον δίσκο ή να κάνει το πάντων μια σύσταση έτσι εταιρεία, μια ομάδα κάποιων ανθρώπων που θέλουν να βγάλουν κάποιον δίσκο σε σχέση βέβαια με τα οικονομικά, με την ε, διανομή, με το όλο προσωπικό ενδιαφέρον. <clears throat> Was äh, für Möglichkeiten gibt es in Deutschland also an ähm, ist es leicht Schwierigkeiten. Schwierigkeiten ist es leicht ähm, äh, EPs oder LPs äh, herauszugeben äh, finanziell gibt es finanzielle Probleme also etwas äh, autonomisch zu machen Ist das leicht, oder? Das ist nicht billig, aber es ist machbar. Es ist machbar, Wenn man irgendwie, was weiß ich, Geld spart, dann durch Konzerte irgendwie versucht, das reinzukriegen. Mhm. Das Ding oder ist, das, das Kredit aufnehmen oder mhm. Geld leihen, ausleihen. Das ist nicht wenig, aber mhm. es ist doch. Ding ist also, dass, dass für Geld also theoretisch fast alles möglich ist, aber dass wir nichts haben. <laughs> Also wir zum Beispiel, wir sind auch in der Band äh, hoch zum Beispiel im Moment noch. So frisch, wir haben Schulden. Mhm. Auch äh, wir haben viel selbst gemacht. Die Textblätter bezahlen wir selber, die wir verteilen. Und ähm, wir bekommen, momentan ist es noch nicht so, dass wir da genug Geld reinkriegen, um dass sich das selbst trägt. So plus minus null. Das ist noch nicht so, aber da, wir sind auf dem Weg dahin, dass es klappt. So. Mhm. Aber im Vergleich zu den Problemen, die ihr hier habt, mhm. sind unsere Probleme keine Probleme. Ja, das stimmt. Aber im, im Verhältnis zu unserem Leben ist es trotzdem problematisch, mhm. aber es ist machbar. Wir, wir, können, wir haben alle, wir jobben alle und irgendwie müssen dann Miete bezahlen und so, und so weiter, aber äh, wir, wir, wir, können, wir haben die Möglichkeit zum Beispiel äh, nach Griechenland zu kommen. Wir, äh, ich denke mal zum Beispiel, wenn Panikos jetzt äh, kommt nach, nach, Deu äh, nach Deutschland oder Schweiz und so, dann für die ist es wesentlich schwieriger, weil äh, Deutschland ist das reichste kapitalistische, äh, d- äh, kapitalistische Land. Auch wenn wir da nicht zu den Reichen gehören, haben wir im Verhältnis noch mehr, äh, haben wir es einfacher. Ναι. Όσον αφορά το οικονομικό θέμα, ε, στη Γερμανία βέβαια υπάρχουν οικο- ε, οικονομικά προβλήματα στο να βγάλει κανείς κάποιο δίσκο, αλλά μ, είναι πιο εύκολο από ό,τι εδώ. Ε, σε σύγκριση δηλαδή με τους πανικούς, είπανε ναι, για παράδειγμα ότι θα ανεβούν σε περιοδία Γερμανία και λοιπά, είναι πολύ πιο ε, εύκολο σε αυτούς να το κάνουν παρά για μας ως Έλληνες εδώ πέρα. Ε, με την mit, την, ε, mit Es gibt ein so ein Netzwerk von Independent äh, mhm, Labels. Mhm. Ähm, aber das ist erst in den letzten Jahren mehr und mehr entstanden. So, das mhm. war, als wir anfingen Musik zu machen, wir kommen sehr aus dem Norden von Deutschland, da kannten wir überhaupt keine Leute, die irgendwie sowas gemacht haben. Mhm. Und da haben wir alle, haben wir die ganzen Sachen selbst gemacht und haben auch viele Fehler gemacht, weil wir eigentlich nicht mhm. wussten, wie man es macht. das ist im Laufe der Zeit haben die Leute die Erfahrung halt äh, nicht vergessen, sondern umgesetzt, um es um's, um's, äh, besser und leichter zu machen. Und so ist es, wir haben übers Touren mhm. äh, Leute kennengelernt, zum Beispiel von Skuld, von, dieser, mhm. von dem Label. Mhm. Äh, und äh, da ist dann so quasi eine Zusammenarbeit, dass wir die, die und, und genauso wie Nachther die Studiokosten bezahlt haben mhm. und die von dem Label die Pressung. Und so, äh, so es ist das, das, passiert über persönliche Kontakte, wenn du Leute kennenlernst. Und, mhm. und äh, ist, es gibt halt, finde ich, zwei okay Möglichkeiten. Einmal selbst zu produzieren, das andere äh, in die, äh, wirklich Independent Labels, äh, mit denen zusammen zu machen. Es gibt keinen Profit, also keinen Profit für die Firma. Hm, nee, es ist letztlich das Geld, was reinkommt, wird reingesteckt in die nächste Platte. Aha. So. Okay. Aber es gibt genügend äh, Labels, die natürlich auch Profite machen. Aber das sind Majors, ein Major-Label, mit denen äh, aber keiner zusammen, wir nicht zusammenarbeiten wollen. Weil das ist, Natürlich. ja. Ε, υπάρχει βέβαια ένα δίκτυο ανεξάρτητων εταιριών στη Γερμανία με το οποίο συνεργάζονται οι Crowd ε, κατά καιρούς βέβαια όταν ξεκίνησαν ε, στα βόρεια της Γερμανίας δεν είχαν, ε, δεν είχαν πολλούς γνωστούς, δεν ήξεραν κόσμο που να έχει σχέση με, το δίκτυ, με τα δίκτυα αυτά. Ε, στην πάροδο των χρόνων όμως έμαθαν πολλά πράγματα παρόλο που έκαναν και, και λάθη, έμαθαν πολλά πράγματα για το πώς μπορεί να, να γίνει δυνατό δυνατή ηχογράφηση, πραγματοποίηση ενός δίσκου, μιας δουλειάς. Ε, για, ε, δεν, δεν, υπάρχει, δεν υπάρχουν έσοδα, ε, δεν υπάρχει οικονομικό όφελος για, για την εταιρεία με την οποία συνεργάζονται. Απλώς αν τυχόν υπάρξουν έσοδα και χρήματα πάνε στην άκρη για τον επόμενο δίσκο, για την επόμενη δουλειά να πούμε κάτι για αυτόν τον δίσκο και μετά να ακούσουμε κανένα δύο τραγούδια. Άμα θέλουν να πούνε τα παιδιά κάτι για την πρόσφατη κυκλοφορία, κάτι για τους στίχους των τραγουδιών και αμέσως μετά να ακούσουμε δύο τραγούδια. So, ich δεν ganz ähm, Also, ihr sagt so viele Sachen, so schöne Sachen und ich fühle, dass ich nichts sage. Dass ich bin. Αναβάλω hm? äh, κατευθείαν τώρα. Θα ακούσουμε λοιπόν ε, δύο τραγουδάκια από την ε, τελευταία κυκλοφορία των παιδιών το Split ε, με την αυτή από. Wirklichkeit dort keine Regung. Schwachkarte macht rechter Hals, wer der Mann fühlt. Schwachkarte macht rechter halt wer der Mann fühlt. Das sind Momente, in denen ich ende, in denen ich ahne, ahne wohin ja. Das sind Momente, in denen ich ende, die ich ahne, in denen ich ahne, in denen ich ahne, in denen ich ahne. Wohin, wohin, wohin, wohin? voller Klarheit, dessen, was des Gutes. Moment der Trauer über verdammte Chancen, Moment der martial Was ist das für ein Land? Was ist das für ein Land? Was ist das für ein Land? Was ist das für ein Land? Was ist das für ein Land? So schön all dem Wahnsinn. Jemand fast wie die anderen. Jedoch zu langsam für den Ulicy Kufenia, Lips Kufenia ihr problem Sollen sie doch gehen, sollen sie doch gehen, scheißegal Wir wählen ja alles und sehen uns nicht bitte wie die Schweine, was denn ausgemischt Wir wählen ja alles, weil wir das so wollen Ja, genug ist, der kann uns mal Dass sie verfehlt sind, verdammt egal Denn wir geben alles, was wir haben Scheiß auf das Jahr, was andere denken. Scheiß auf das Jahr, was andere denken. Mach das, mach das, denn ein Kind, mach das, mach das, sonst auf. Niemals dein Gefühl, deine Emotion, nur damit dir ein letztes Wort von Afrika geschenkt wird. Du bist jeder Wahnsinn, alles Stadtschlund, wer damit macht, der's uns. Willkommen! Wir gehen in die alles, was in und ich schwitze wie die Schweine, was wir auf dem Mist. Für das Motiv, ja, der ist uns willkommen. Gehen in die alles, was in und ich schwitze wie die Schweine, was wir auf dem Wer damit macht, der ist uns willkommen. Μιλήσαμε τώρα σε αυτό το διάστημα με τα παιδιά για τα γεγονότα αυτά που έγιναν στην Αθήνα και κάναμε κάποια συζήτηση σε σχέση με αυτά που γίνονται στη Γερμανία από το 80 και μετά. Ε, είναι το όλο περιστατικό προκαλεί θυμό και οργή. Ε, κατά κάποιο τρόπο στη Γερμανία έχει γίνει ήδη η τρομοκρατία αυτών των γουρουνιών κατά κάποιο τρόπο καθημερινότητα ε, και αυτό που λένε τα παιδιά είναι ότι πρέπει να υπάρχει άμεση αντίδραση, άμεσος αγώνας, ώστε να μην να μην καταντήσουν αυτές οι φασιστικές κινήσεις ε, και εδώ μέρος, ε, μέρος της καθημερινής ζωής. Ε, ε, ναι και γι' αυτό και εντυπωσιάστηκαν κατά κάποιο τρόπο με την, με την άμεση απάντηση, με την αντίδραση, με το ότι ο κόσμος ε, μαθαίνοντας αυτά τα περιστατικά, μαθαίνοντας αυτά τα γεγονότα, αντίδρασε, αντέδρασε κατευθείαν ε, και άμεσα. Αυτά. Αυτό ήταν όλο. Ναι. Όχι, νόμιζα ότι θα... Μήπως ε, θέλουν τα παιδιά να κάνουν ε, όχι σύγκριση, να αναφερθούν ίσως σε, σε παραβλήσει άσχημα γεγονότα στη Γερμανία και αυτό φτιάξαν από το 80 και Μπορούμε να βάλουμε λίγο χαλί. Βάλε λίγο χαλί. Μουσική. Θα ακούσουμε... Οπα. Θα ακούσουμε άλλο ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε. dich, du killst dich, du drückst dir Gift ohne Ende rein, ohne Ende. Du schmeißt dich weg und du allein musst die Tür nach draußen aufmachen, wo so viel Scheiße ist. Nach draußen aufmachen, wo so viel Scheiß, wo so viel Scheiße dom Ej, mer Eller så maten να... Βέβαια θα μπορούσαμε να συζητάμε ώρες με τα παιδιά για την κατάσταση στη Γερμανία ε, αυτόν τον καιρό. Κατά κάποιο τρόπο θα προσπαθήσουμε να πούμε κάποια λόγια. Ε, στη Γερμανία γίνονται πάρα πολλά πάρα πολλές ε, επιθέσεις φασιστών, όπως είναι γνωστό. Ε, ο περισσότερος κόσμος που δεν έχει σχέση με, το χώρο, με τους χώρους αυτούς της, ε, της αυτοοργάνωσης ε, διαλέγει έναν τρόπο ειρηνικό, έναν τρόπο αντίδρασης ας πούμε με ε, συγκεντρώσεις με αναμένα κεριά κτλ. Ο οποίος είναι μεν ένας τρόπος, αλλά είναι περισσότερο ένας τρόπος με, με στόχους το τι εικόνα, τι προφίλ θα αποκτήσει η Γερμανία στη, στην Ευρώπη, στον κόσμο γενικότερα. Ε, τα παιδιά πιστεύουν ότι ο αγώνας πρέπει να έχει πολλές μορφές ε, και κατά καιρού πράγματι γίνονται ε, επεισόδια και υπάρχει ένοπλος αγώνας εναντίον των φασιστών το οποίο και αυτό είναι αναγκαίο. Ε, κατά τα άλλα υπάρχουν αντιφασιστικές ομάδες ε, που μαζεύουν υλικό, δημοσιεύουν ε, πράγματα. Ε, το σημαντικό είναι ότι ότι, ότι καταστάσεις δημιουργούν οι φασίστες να βγαίνουν στη δημοσιότητα και να υπάρχει αντίδραση άμεση. Ε, ναι, κατά τα άλλα, στην πόλη που μένουν τα παιδιά έχουν αναφερθεί γεγονότα που αντιφασίστες ε, έχουν πιάσει φασίστες και τους έχουν αλλάξει τα φώτα ή έχουν ε, ή κατά καιρού στη Γερμανία παιδιά από αντιφασιστικές ομάδες και υλικό των Ναζίδων ή ανατινάσουν αυτοκίνητα. Ναι, λίγο πολύ αυτά. Μάλιστα. Ε, δεν ξέρω μήπω πως ε, πρέπει να φύγουμε τα παιδιά, πρέπει να είναι σε κάποια συγκεκριμένη ώρα κάτω. Ήδη είναι 10 και 10 να πούμε κάτι έτσι σαν αποχαιρετιστήριο. Mm. Ε, das Konzert. Es ist schon 10. Die haben gerade angerufen. Ich? Telefon sagen, so ein, ein Auf Wiedersehen oder so etwas. Also was Ja. Also, kommt alle. Heute Abend. Also wir wollen uns bei euch dreien äh, dafür bedanken, dass ihr das gemacht habt und wollen uns entschuldigen, dass wir so spät gekommen sind. Das ärgert uns sehr. Aber fand es, hat trotzdem total viel Spaß gemacht. Wir hoffen, dass es ein schönes Konzert wird heute und äh, auch am Sonntag und dass wir ja dass, ich, dass, dass die Leute Spaß haben werden und zum anderen wünschen wir äh, der, den Menschen in, in Athen ganz viel ganz viel Glück, dass, dass er wieder gesund wird. So. Ε, θέλει να ευχαριστήσει τον Γιώργο, ε, όλα τα παιδιά που πέρα να ευχαριστήσουν τον Γιώργο που τους κάλεσε στην εκπομπή. Ε, θέλουν, ε, λένε ότι να έρθετε όλοι στην ε, συναυλία σήμερα και την Κυριακή ε, και να διασκεδάσετε όλοι σας πολυ Χαιρετούν. και ευχαριστούν πολύ για, την, για τη δυνατότητα που τους δίνεται να, επικοινωνήσουν μαζί μας μέσω mm. της μουσικής, μέσω των αδιαφωνικών αυτών σταθμών της Κιβωτού και της Ουτοπίας ε, και πρέπει να καληνυχτήσουμε γιατί σε λίγο αρχίζει η συναυλία στη Βαβάρα. Ε, τέλος πάντων, εδώ πέρα τελειώνει η σημερινή εκπομπή. Θα, όπως είπαν για τα παιδιά, έχει δύο συναυλίες. Τον δίσκο των παιδιών, όσοι από εσά ε, εκτιμήσατε κάποια συμπάθεια και σαν ανθρώπους αλλά και στη μουσική την οποία παίζουν τα παιδιά μπορείτε να προμηθευτείτε και από το δισκάδικο της ε, Βίλας Βαρβάρας. Εμείς θα τα πούμε όσο πιστεύω από εσά σήμερα ε, μισό λεπτό. Μαρίνα, να πω τίποτα για την Παρασκευή. Θα το πω, θα γίνει σίγουρα. Ε, δεν είχε βγει κάποια επίσημη αφήσα. Όσοι από εσά ξέρετε, την προηγούμενη, το προηγούμενο Σαββάτο υπήρχε μια εκδήλωση με ρεμπέτικα. Ήταν το δίμερο της Βίλας Βαρβάρας, Παρασκευή στην ε, Νομική και Σαββάτο έξω από τη Βίλα με ρεμπέτικα. Ε, η οποία αναβλήθηκε λόγω των γεγονότων που γίνανε. Γι' αυτό και όπως ε, με πληροφορούν εδώ πέρα τα παιδιά, η συναυλία αυτή τελικά της Βαρβάρας με τα Ρεμπέτικα θα πραγματοποιηθεί αυτή την ε, Παρασκευή στη Βίλα Βαρβάρα μέσα σε περίπτωση που είναι άσχημος ο καιρός, που μάλλον θα είναι άσχημος ο καιρός όπως φαίνεται η συναυλία θα γίνει μέσα στη Βίλα Βαρβάρα. Ε, να πω το ότι την πέμπτη αυτή γίνεται μια πορεία στις 6 ώρα ραντεβού στην Καμάρα για όλα τα γεγονότα αυτά συγκεκριμένα, όχι για όλα τα γεγονότα, για το συγκεκριμένη υπόθεση που έγινε τα ξημερώματα του προηγούμενου, του προηγούμενου Σαββάτου είναι το κάλεσμα στις 6 ώρα στην Καμάρα αυτή την Πέμπτη. Ενώ στην Αθήνα, όπως βλέπω εδώ πέρα ένα κείμενο μπροστά μου, κατά πάσα πιθανότητα η πορεία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή. Ε, να είστε καλά, να προσέχετε και να ευχαριστήσω τους καλούς φίλους που πήραν τηλέφωνο σήμερα. ένα άλλο σχόλιο. Gdy lecę do elektryczkę ma Koszaka na nas plecy Oj, Obama tych Poboryć widzę milek Koszaka na nas plecy Oj, Obama tych Poboryć widzę milek Tak jak na mur Mention, of Rasse. Menschen, Menschen auf der Blut. Menschen, Menschen auf der Blut. Menschen, Menschen auf der Blut. Menschen, Menschen auf der Weiterflüchte werden weitergekämpft, weil der Terror bleibt. Menschenverachtung, Zentrum der Macht, lorenzo und aktive Knast. Demagogen und privilegierte Schweine von Israel.